Caterina Veronica Anna Dusikova, au Veronica Cianchettini laucia poschensilla nomo, estis ceja componistino, cantisto, harpisto, pianisto, cae pedagogo nascita in Ciaslavo, en la tiama regno de Bohemiu. Veronica estis membro de la eminenta familia Dusek, music familia de multe de professie musicistae membroi. Sia patro, Jan Josef Dusik, estis componisto, organisto cae cantisto, cae sia patrino, Veronica Stivetova, esti harpisto cae cantisto. Veronica havis du fratoin, Franz Benedikt, cae latiam faman componiston Jan Vladislav. Veronica ricevis sian musican educaton de sia patro, comenzante concerti quiel pianisto de frua agio. Tiel, si farigis successa cantistino cae harpisto en Bohemia. Si voyagis a Londono circa 1795 por visitis ian plei agiam fraton, Jan Ladislav Dusik, iam reconita pianisto cae componisto, qui u de antaujaroi an a londono si ricevis de li inviton qui si acceptis por que si restu cae entreprenu si an musica carrieron en londono Comense, cu lia a apogo si successis a la londona i senaioi qui el bonega meso soprana cantistino poste qui el pianisto cae arpisto, cae fine si igis aclamita musicisto cae estimata music instruisto, crom que si iam vercis serion da componarri. Veronica cae sia frato iam ancau presentigis en concertoi en Europo. A Londono si conatigis cum la itala music eldonisto cae music comercisto Francesco Cianchettini, logianta in Londono tiu tempe. Li prisorgis la conata nel doneion Cianchettini cae Sperati, quiu ancau publicigis la vercoin de Mozart cae Beethoven inter aliai componistoi. Veronica Dusikova kai Francesco Cianchettini sigis en 1799. Ili havis filinon, Veronica Elizabeth Cianchettini, kiu iĝis pianisto, kai filon Pio Lewis Frederick Cianchettini, kiu de infana aĝo montris elstaran muzikan talenton. Instruita de sia patrino, en l'agio de quin, Pio Lewis aperis ce la opereio kiel mir infano. Voyagiante tra Nederlando, Germanio cae Francio, li estis salutita kiel la Angla Mozart. Ie sia degiaragio, Pio Lewis presentis concerton de sia propria componaggio in Londono li farigis el stara componisto cae pianisto. Ciel Veronica Dusik Cianchettini, si faris plura in publica in concerto in en Londono teatroi, cae componis plura in vergo in. Si publicigis multa in soluda in piana in inclusivi sonato in in de variazioi, valsoin, arioin cae rondoin. Aldoni al tivi, circau mil oxent si componis du sonatoin por forte piano cun accompano por violono cae violoncello. Quelcae il tivi vergoi foie povas esti trovitai in certei archivoi, precipe in Anglio, sub la familia nomo du sic au du sec en mil oxen quar, si cuni cun sia frato visitis pragon, cae ilian nascis urbon chaslavon.